Він гадав, що ви будете з дружиною. Скажіть, свою дружину, ви так само суворо судите, як і мене? Який з мене суддя? Несподівана криза моїх взаємин із Дібровою, можливо, заставить макуху шукати інших шляхів до мети. Чому він не подзвонив мені? Саме через це почався розгардіяж. А тут Богданов одержав премію. Тепер ви вже спрощуєте. Богданова я покинула вірніше, спробувала покинути не тому, що він захворів і вийшов на пенсію. Це брехня. Наш розрив почався давно від його ночувань на заводі, від хамської неуваги до мене, до дочки. Я теж працювала. Але я мусила дбати і про сім'ю. А він тільки геній. Тріщина все глибшала. Ет, давай закурим, товариш, по одной. Сигарети є? Подаючи їй сигарету. Андрій мимохідь пригадав і жені Дорошенко, і Ніну Ващенко, і Валю Щербань. Ну і складний же ви народець, жіночки. І далі йшов пробоєм. Кажуть, ви недостойно поводились, мадам. А ви вірите пліткам? Як ви опинилися оце на серці? Пішла поздоровити Вадима з премією. Після сварки з Дібровою. Не заплутуйте. Ваші ускладнення, як і ваші спрощення однаково наївні. З Дібровою я могла дуже легко помиритися, запевняю вас. І ще майте на увазі, що на серець я йшла без якихось твердих намірів. Та побачила Вадима, відчула його тугу, зустрілася поглядом із кіреними очима, от і все. І не сопіть, будь ласка, мені в потилицю. Андрій Степанович намагався не сопіти, затаїв подих. Так, так, не йому бути суддею скільки не думай, а ця дума нескінченна. Машина зупинилася біля потрібного будинку. Надія Семенівна гукнула на прощання Спасибі, до нових зустрічей. Сподіваюся, веселіших. І зникла в темному під'їзді, обірвавши раптово якусь важливу нитку, яка, може, допомогла б йому розплутати оту дошкульну думу. Що це за шлюха? спитав Олег, коли карета рушила далі. Андрія Степановича це запитання покоробило, як і тоді, коли Павлюк говорив щось двозначне про молоденьку кіноактрису Ніну Ковальчук. І не лише тому, що Ващенко не полюбляв лексику подібного гатунку. Його бентежила і подібна категоричність, мабуть, тому що мав уже чималий власний досвід. Не треба відразу виносити вирок. Може, справді все це значно складніше. Що ж тут складного? Психологія жінки. От гляньте, наша пасажирка все-таки йде на подвиг. Заради премії. О, ні. Премія розділена на цілу групу конструкторів, матеріально не може привабити її. Професор Діброва з усіх поглядів дав би їй більше. Шкода Діброви. Не дуже. Хоч правда, він побиватиметься за нею і шукатиме шляхів примирення. Може, навіть через макуху. Не думаю. Коли любиш, підеш на все. Спохватився і повернув розмову у попереднє русло. Є в нашій пасажирці і щось принадне. Перш за все, вона нічого не приховує, навіть говорить зайве, явно зайве. Задля хизування, бравади. Сам не знаю, заради чого. В усякому разі називає речі своїми іменами. Це не часто зустрінеш. Чи принесе вона радість Богданову? Не сумніваюся. Раз вона зважила. Що це? Месаліна і Пенелопа в одній особі? Мабуть, ні те, ні друге. Очевидно, вона Ізольда, яка не зустріла в житті свого Трістана. Олег не знайшовся на відповідь. Він із натугою відновлював у пам'яті стародавні образи лицарського роману про трагічне кохання двох палких сердець, щось на зразок Ромео і Джульєтти. Цю річ Олег недавно бачив у театрі. Тільки Ізольда, здається, була вже не юною дівчиною, а молодицею, дружиною мстивого короля, якому не до вподоби припала роль рогоносця. А лікар уже стискав у руці мікрофон. Алло, небо? Я лікар Ващенко. Перебуваю в районі Хрещатика. Диктуйте виклик. Переходжу на прийом. Нарешті Андрій Степанович серйозно засів за роботу. Він помінявся чергуванням на підстанції так, що вивільнив собі цілий тиждень. Це, мовляв, для розгону, а далі піде легше. Теоретичні праці з питань оживлення давно були простудійовані, зроблено з них сотні виписок. Та зараз Ващенка цікавили не так виписки з чужих праць, як систематизація власних спостережень і висновків. Широка лікарська практика на швидкій допомозі раз зробила його свідком клінічної смерті, за якою так часто йшло невмилиме екзітус леталіс. А між тим, дехто з давно похованих ще, можливо, міг жити. Всі такі випадки Андрій Степанович, як правило, занотовував, розуміється, на швидку руч. Тепер засів за розшифровку і аналіз цих нотаток. З кожним днем роботи переконувався, що матеріал зібрано чималий і, безперечно, цікавий. Мати і племінниці спали. Здавалося, все довкола заснуло. Навіть крихкі суцвіття.